CAJ capítulo. RUNATA Jesús Richkaspan me Jesús ricororja nasishanmanta RUNATA me Inaptinme disipulunkuna tapurja. Yache chico. Y huakrunaja naserja ñausa. Taita mamampa mantachu icha kikimpa mantachu nispa. Jesús ñatagme manam kikinpa uchanmantachu, nitaq tayta mamanpa uchanmantachu. Kayqa karqa, Dios parurasqankuna hawanankupaqmi. Punchawraq kachkaptinqa, llamkanaymi kachamuwaqniy parurasqankunapi. Tutayaramuptinmi ichaqa, manaña atimanchu llamkayta. Kay pachapiraq kanaykamaqa, runakunata machkisaq. Chaynata nispanmi, allpaman tuhaykuspam mituta rurarurqa. Inaspam ñawsapa ki llusikuspan ya Rispayki mayllakaramuy, estan estankipi, nispa. aiga kachasqa En Chayrunam rispan aspam inaspam kutimurqa Visinun kunawang limosnero kasqan rikuqkunam nirqaku. y kuspa limosna mañakuqchus, nispa. Chaymi nyatak nerjako. Ari paipunim nispa. Wakin ñatajmi nerjako manan paichu, rikchayllam rikchakun, nispanko. Hinaptinmi kikin nirja, ari ñuham kani, nispa. Hinaptinmi tapurjako, ima inama keja nispa. Paiñatajmi willakorja Jesús utiyuh grunam, mituta ruraykuspan ñawiman yoseikuarja Enaspam niwarja. Silui estankiman rispayki maylla nispam. Rispaimi maylla karamurjani, hinaspam jawarikururjani, nispa. Chaymi paykunañataq NERJAKO. Maipita kachkan chay nispa. Inaptingmi koro runañataq Tapu manam YACHANICHO. nispa. Jawarikuruj koro tapupayasqankumanta. Chay kunamam paitaja Paitaja pusarjako. mi Jesusmi yaracherga samana punchawpi parecio ruraykuspan. Pareciokunam Tapurja chayrunata, Nyausa kachkaspan imaynam sanuyarusqanmanta. Paymi willakurqa. Mituta mi, maiya koruspa y y nispa. Wakinnin Minerja. Chais Chay kero kirunaja, manam mantacho, samana Punchaupi mana nispa wakin naga nirqaku. Uchasaparunaqa, mang ruranman Nispanko, nispanko. Chaynapim kikin kupura mana acuerduchu osata Musuqmantam tapurqaku chayñawpaq kaq Hamga, imanin imaninkitaq ñawiki Kiruna mantaga, nispa. mi payñataq Paiga dios manta willakuqmi, nispa. judiokunañataqmi mana creerqakuchu ñawsa kaspan kunanñata qhawarikurusqanta. Chaymi hayachimurqaku taita mamanta. Hinaspam tapurqaku. Kay runapa tayta mamanchum kankichik? Paychum nasisqanmanta puni ñawsa nisqaykichik? Imaynataq kunanqa hawakuchkanña? Nispa. Paykunañataqmi nirqaku. Ari, ñuqaykum tayta mamankaniko, kaniko. Yachanikum ñawsa nasisqantaqa. chagam manam yachanikuchu kurus jantapas, tapas. pim ñawin sanuyachishqantapas. y y mi mi willakunja, nispa. Taita janerja chaynataqa Nerja, judiokunata manchakuspankum. Chay nyam ñam tantianakururqakuña, pipas jesus Kristum niptinga, uñunakuna wasimanta wishchurunankupaq. Charaikum taita taita nerja, tapuichikpaita, payta, nispa. Judiokunam musuqmanta hayachimurqaku ñawpaq ñawsa kaqta, hinaspam Nirhaku Chihapta rimaspa Dios talabay, ñuqaykuqa yachanikum Chairunaga, uchasapa nispa. mi nirqa, ñuqaqa manam Yachanicho uchasapa Yachakuni Miyaga, kunan nispa. Chaymi musuqmantata purqaku. Imanaykusurqankitaq, imatataq ruraykusurqanki jawari koronampa. nispa. Payñataqmi Minerja. Ñam ¿Y Ichagam manam Ima Imapaqñataq munankichik yapatawan ninaitaja seguro por kaita kaita munankichik. Nispa. Chaynata Niptingmi insultaspan nirqaku. Chay mi hatichkanki. NYUHAIKOHA hatinikom Dios NYUHAIKOHA yachanikom Diosqa Jesús Jesus Jesusmanta chaga, mana Chairo maymantam kasqantapas. admira Admira mi kaija Mailao mantan kashantam mana yachachkaptikichikpas, ñuqallaytam hawarikachiwan. Yachasqanchikman hinapas, Diosqa manam o yarincho, y KUNALYATAM, hinaspa paypa munasqan ruraqkunallatam. Kunankaman manaraq NASISJANG MANTA puni usata pipas Si Sichu chay dios MANTA mana Manachaka KUNATAJA RURANG MANCHU. nispa. Chaymi judiokunañataq nerqaku. Hamqa nasirqankipas huchapa juntasqanmi. Hinachkaspachu yachachiwaykutaraq munanki, nispa. Chainata nerospanco jarjorjaco, uñunakunanku asimanta. Jawako ñausa kunamanta. Jesús mi yacharorja chaironata, oñunaconanco asimanta huischorosjancota. Paiwan tupaikuspan minerja. Crinquicho Dios manta Mogronati, nispa. Charonam nerja. Señor Yai, pitach paiha paiman nispa. Chaime Jesús ñatag nerja. y conquiña ñuqam kani, merimach nispa. Chaymi chay nirja, iñinim señor, nispa. Chaynata y kuspa adorarja. Jesús ñatajmi nirja, ñuqaqa kay pachamanja amurjani, allin arreglo rurajmi, kichai kogmi, Chainapi, kichaykuqmi. Chaynapi, copas hawakuchkaspankupas mana copa, nispa. pareciu farisiyukunañatajmi, China nis janta uyariros pan con China ganyo pas nyao sa chiki kaniko. Nispa. Inaptin ni Jesús mana ucha yuchcha kawachik. Icha ha, hawa kunikom nis Nispa.